loucura, loucura, tem que levar loucura. Aí, novinha, tu senta na pica que eu sei que tu aguenta. Ah. Nossa! Ah, ah, ah. É que eu fui meio baseado e minha mente ficou leve. novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Vai na frente da equipe, representa. Vai! Vai na frente da equipe, representa. Vai! Essa é da boi, caralho. Tô então senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Eu fumei baseado e minha mente ficou lenta. De chava, bola, acende, traga. De chava, bola, acende. Traga. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Nossa, caralho, parça, essa gruda mesmo. Uh, uh, uh. Fumei um baseado e minha mente ficou lenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Vai na frente da equipe representa, vai! Vai na frente da equipe representa, vai! Essa é da boi, caralho. Então senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Eu fumei baseado e minha mente ficou lenta. chava, bola, acende, traga. De chava, bola, acende. Traga. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Nossa, caralho, parça, essa gruda mesmo. Carai, carai. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Depois que já vem, senta a putaria. Você já toca as amigas. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Depois que já vem, senta a putaria. Você já toca as amigas. Amiga, amiga, me segura pelo amor de Deus, eu tô muito louca de balinha.